muraza kubyumva murano makuru na muri komine ya bugabira y'intara ya kirundo havugwa abakenyezi ba baba mirongo ibiri bibaza ko imbanyi zabo zimaze gukoroka biturutse ku ku kimashini kiri hakurya mu rwanda ahabura amatari ati iki kibazo ngiye kugitura inzego zinkurira muri bucana yandi y'imvugo iremesha yagira ku ruhara rw'imico y'igihugu mu kugwanya imvugo z'ibibugwanko sangwa ikatsi musitanteri wa komine butaganzwe amenyesha ko amatohoza ariko arakobwa kugira hamenyekane abaraye bakoze iryo bara Janvier Kanyana asaba kandi abanyagihugu arongoye kurushiriza kwirarira babicishije na cane cane muri ya komite y'umutekano ihurikiyemwo bose nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru urwaruka rumaze kwitunganiza imigambi mu burundi ruhamagarirwa kudoma toka abategetsi b'ubushikiranganji batabatunganiriza mu byo bariko bararangura ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri mu kiyago yahaye urwaruka rwitunganiza imigambi rwo mu gisagara ca bujumbura evariste ndayishimiye asigura ko iyo isubiza inyuma iterambere ry'igihugu kurikira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye igihugu umwenegihugu aza kukugisha inama akagusaba umubonano ntumwakire icyotera imbere gute genda abizi urashobora kugenda ku biro by'umushikiranganji ukirirwa wicayeho gushika saa kumi n'imwe ejo ukagaruka ukirirwa wicayeho none tuzotera imbere gute batatwakira ngo batugire inama murazoza murabimbwira kugira ngo tuze turabakuraho ntakunda barabimbwiye ngo hariho n'uwo uba wicaye imbere y'umuryango y'ibiwibiro byiwe agaca yitahira nka saa ntanakubwire ko atagaruka ukaguma wicayeho yatashe kandi ntiyabakubwira ko agiye bariho dushaka yuko umuntu wese akorera igihugu ategerezwa kwegera none sinavuze ko turi abasuku ngira ngo murabona akarorero ubujyajwe inkino ubujejwe inkino ugasanga yibuka ko francine niyo saba ariho iyo ageze kurira indege gusa ngo bajyane birabaho ndabizi nawe francine aba agiye kuzana idolari mu gihugu jean francois regis Sindayiga yasigura ko igitigiri kinini cy'abo bakenyezi cibonekeje mu ntara zikarirwa n'ihindagurika ry'ibihe nka kirundo na cibitoke vestine butoye mu bushakashatsi bwakozwe n'uwanonosoye ibijyanye n'igwirirana ry'abantu ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikena ry'amaraso mu bakenyezi bari mu myaka yo kwibungenga ushyirwa habona mu nzu yahariwe kaminuza y'uburundi jean francois regis Sindayhebura asigura akindagurika ry'ibihe rigira ingaruka ku burimyi ibifungurwa bikagabanuka ibihava bizana n'ingaruka ku magara y'abantu cyane cyane ikena ry'amaraso ku bakenyezi bari mu myaka yo gutanga ubuzima aho bano bashobora no kwibaruka abana bafise ingorane zitari nke harimwo ukuvukana ibiro bidakwiye iri hindagurika ry'ibihe turiko turabamwo byagize ingaruka ku burimyi ku bitari bike no ku magara y'abantu biriko biragira ikibazo cyane cyane ko bigize ikibazo ku mukenyezi bishobora kuba inzeduka y'ibintu byinshi uretse yuko umuntu afise amaraso makeyi ari umuntu magoyagi adashobora gukora bikwiye ku mukenyezi ibyigwa birerekana yuko kubura amaraso akwiye na cyane cyane kuyibungenze bishobora gutuma abyara umwana adakwije ibiro cyangwa nyine n'inda igakoroka bishobora gutuma abyara umwana afise ubwonko buhuha uwo mushakashatsi anavuga ko afatiye ku biharuro by'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu isebu hamwe n'iby'ikigo kijejwe by'ihindagurika ry'ibihe ijebu basanze intara zibangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe nka kirundo na cibitoke arizo zifise urugero runini rw'abakenyezi badafise amaraso akwiye mu mubiri hariho intara abakenyezi babangamiwe gusumba abantu nariko ndavuga intara nka cibitoki kirundo muyinga cankuzo ruyigi aho ubwo rugero rw'abakenyezi badafise amaraso akwiye kwijana mu burundi vestine butoyi tugaruke ku makuru ajyanye no aho rukwiye kwitunganiza imigambi rufatiye ku bikenewe aho ruherereye Reveria muhizi w'intore yaheje amashuri yisumbuye aba muri quartier Gasenyi umutumba wa Kamaramagambo commune Butihindi intara ya Muyinga afatira ku mafaranga yababa ibihumbi 180 yinjiza kundwi agurishije amazi y'imvura atega mu kinogo yimvye nuko ari we yatanguje umugambi wo kudandaza amazi y'imvura ku mutumba akamara amagambo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu akiri ku ntebe y'ishuri ico ciyumviro catanguye kuza mbonye amazi ya mbere agiye ahantu nakuye ubudongo nubakishije inzu numva batanguye kuza kuyangurira ntavyo nari niteze camana ati bwabo ndi nidiri urabona ko ari impera y'abandi ari hepfo y'igisagara amara amazi ava ku yandi mazu y'abandi bantu yamanukira aho iwanje urabona yoca mbumorera inzu cambuga ntireka rero nce ndayahinze rimwe ncikaho kuca niyumvira nteka ndayahinze rimwe nshinda ndayi yiyumvira n'ikinogo azoza arashikiramo avuga ko ayo mazi ayagurisha ku baronga ubutare ndayagurisha ku bantu bacukura ubutare bayarongesha inzahabu ijana ku kibido c'amaritiro mirongo ibiri mugabo iyo mbonye imvura imeze nk'iyihagaritse gatoya nk'iminsi itatu ndashobora guca nduza ko nkaca ngira amajana abiri ku kibido ayatemba aha hasi azana n'ibi byose mubona by'ivyandavyanda biba bihari bigaca bimbera umwavu ca ndawushira mu mirima iri hajya hepfo nko mu gihe imvura irwa kundwi ndashobora gukuramo ibihumbi nka mirongo umunani ayo amazi amaze kumufasha ibintu byinshi narubatsemo n'utundi twanegise tw'abantu baca bararira ico kinogo twa dufise agaciro nk'ak'imiliyoni zitatu Reverien Muhizi w'intore abona ko urwaruka rukwiye kuja rugira umwihwezo ku bintu bikenye ariko bikenewe mu kibano kugira bibabere isoko ry'iterambere ibi nabigize kugira bitange iciyumviro c'abandi bajene biyumvira ngo ubuzi bwarabutse ko aje ivyo ntitwemeranya nabo kandi akazi nuko katidoga y'abakidoga ko bidogeye ko kabuze abagakora bidavuze yuko ubi ingozi nawe uzoca wimbica kinogo ko ntawo kugurira nta sokoro woronka banza uraba akarere uherereyemo uraba ibihakorerwa uraba bakenye ni muri ukore wo gutorera inyishu izo ngorane ziri mu kibano ca dusanga twarose amahera hambavu yo kwiteza imbere uwo musore anezerezwa no kuba amaze kubera akarorera abandi ubu abadandaza amazi y'imvura kuri uwo mutumba wa kamaramagambo bageze kuri batatu muri bo abasore babiri n'umuhumuro umwe arakoze omeranduwa nyuma y'akaruhuko turavuga amakuru ajyanye n'ubworozi isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi muri siyo za hadiyo isanganiro aborozi bo ku mutumba ruhwago muri komine n'intara ya ruyigi barashima ko baronka abavura ibitungwa ku mutumba batarinze gutama nubwo biruko bavuga ko bitoroshe kuvuza inka nk'uko bisaba amafaranga menshi mu buyobozi bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara bamenyesha ko abavura ibitungwa ku mitumba bahabwa agashirukabute n'umworozi ngo kuko atari abakozi ba leta jean claude Shimirimana igihe cyose igitungwa kigwaye aborozi bo ku mutumba ruhwago muri komine n'intara ya ruyigi bitura uwujejwe gukurikirana amagara y'ibitungwa ku mutumba iyo batamuronse kibure hakaba akamusoba abo borozi babivuga bamenyesha ko baca bahamagara abaganga b'ibitungwa babyigiye nk'aha ku mutumba tufise umuragisa nyine ari nk'ibintu abonye bimwankiye aduca duhamagara abaganga bajya babyigiye bakomeye nubwo bashima ko abaganga b'ibitungwa babanguka igihe cyose babakeneye abo borozi bamenyesha bamenyesha ko kuvuza inka bibatwara amafaranga menshi cyane hari igihe usanga yapfuwe nko ku bihumbi mirongo icyenda canke mirongo umunani mirongo itandatu mirongo itanu canke mirongo itatu ubwo rugero rw'umuti uzimvye uca usanga bigera ngaho canke akaza akayivuza uwundi muti ugaca usanga mwako kanya yivuye ku mahera angana nk'ibihumbi nka cumi na bitanu renovasi muzeye umuyobozi mu ntara ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko hariho abak abakurikirana amagara y'ibitungwa basumbasumbana mu bushobozi uko ingazi zitandukanye z'intwaro zikurikirana uhereye ku mutumba gushika ku rwego rw'intara abo bose bagakora buzuzanya uyu muyobozi amenyesha kandi ko abajejwe amagara y'ibitungwa ku mutumba bahabwa agashuru kabute n'umworozi ngo kuko atari abakozi ba leta ku mutumba si abakozi ba leta ni abenegihugu baronkejwe inyigisho zijyanye n'amagara y'ibitungo iyo igituma igitungwa kikitswe n'amagara baraheza bakamuhamagara akabarabira akababwira ingorane igitungwa coba gifise ari usaba guca mu rushinge akabavurira igitungwa bakamuha agashira ukabute baba bumvikanye ku borozi bavuga ko kuvuza inka bibatwara amafaranga menshi renovasi muzeye abahanura kwitwararika nyabuna kuzivuza bariko bishura ku bibazo vy'abatowe n'abanyagihugu inyuma yaho mugwi w'amahujejwe ibibazo by'ubutunzi mu nama nshingamateka ugiriye urugendo mu gihugu cose ku bijanye n'igurishwa ry'amatongo mu cegeranyo bafise nuko amakori n'amatagisi ku igurishwa ry'amatongo abandanya gutangishwa kandi itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri munyonyo bibiri na cumi n'umunani ryarayakuyeho kubw'abashinga amateka rero iryo tegeko ntiriko rirubahirizwa nari nabibabwiye ko abakenyezi baba ba mirongo ibiri bo ku mutumba wa rugasa muri komine ya bugabira intara ya kirundo aribo bibaza bamaze gukorora imbanyi kuva mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nk'uko babyemeza bose bavuga ko byaturutse ku kimashini kiri hakurya yabo mu rwanda ngo coba kiriho kiracukura ibintu mu kuzimu ico naco iyo gihinze ngo kimeze nka nyamugigima buramatari w'intara ya kirundo akaba yababwiye kuri uyu wa kabiri ko icyo kibazo kugishikiriza abamukurira ngo baheze bakivugane n'abayobozi b'igihugu cy'u rwanda mu kanya ni bucana ayandi y'imvugo iremesha vuga undemeshe muri bucana yandi y'imvugo iremesha kuri uno wa gatatu tu mugenzi wacu obeniyo nkuru atubwira ibijyanye n'uruhara rw'imico y'abarundi mu kurwanya imvugo z'ibibugwango umuco w'igihugu uragwanya imvugo zibiba urwanko mu buryo bwinshi bumwe muri ubwo buryo harimwo kubicisha mu migani n'ibitito hamwe n'ibindi iyo mico ngo ntifasha muri urwo rugamba muri kahise gusa ahubwo ngo no muri kubu naho nyine irafasha zeno manirakiza imyibutsa imigani n'ibitito ni isoko ry'ibyigwa bihambaye bigarura abazimira bikerekana n'ingaruka mbi ku muntu wese abifata minenegwe akarenga ihaniro imvugo mbi irasambura umuntu igahungabanya ubuzima mu mibano no mu gihugu nta wovuga akaranga muri kahise gusa ahubwo karafise akamaro kanini no muri kubu niko nyene kamurikira kazoza nguheza guhemuka ibigori bikera ijambo rigukunze rikuguma mu nda irirenze akanwa riba rirenze impinga umutavu w'ururimi ntibagarura ntarinze kurandira novuga ko iragi ry'abasokuru ritomora ico umuntu yokora kugira ngo abeho neza abane n'abandi kandi aba umuntu arangwa n'ubuntu naho muri kahise k'igihugu cy'u Burundi harimo ibihe byaranzwe n'amabi atandukanye uwo ari mu nama y'abashingantahe avuga ko abarundi batari babuze imigenzo myiza bisunga iyo nayo ngo irafasha cyane mu kurwanya amabi y'ikivunga ego cyane amabi y'ikivunga ubwicanyi bw'agahomerabunwa amabi yo mu ntambara n'ihonyabwoko kahise k'uburundi karangwa n'amabi nk'ayo n'aho ibyerekeyeho nyabwoko ko ikibi kibishe caje cisubiriza kirerekana agahaze ariko wovuga ko abarundi babuze imigenzo myiza bisunga kuko nyine ryo atagigungirako. ni umutima utekanye kuko uwufise ugendana n'imana ikaguha ubuntu nabwo bukaguha abantu abantu bo ntibareka kuguha ibintu bikagwira iwawe kubwiwe ngo umuntu yikwije ubuntu yihatira kugabanya abansi mu gucyorora imvugo yiwe akaba ndetse n'isoko ry'amahoro ku bandi arakoze oba niyo nkuru na hano duciye turangiriza ano makuru ariko ndabibutse gusa ko ubushikiranganje budaha ikibanza ugwaruka mu kubatunganiriza bugiye kudomwa k'urutoke Ibyo bikaba byaraye bisabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye rwaruka rwitunganiza imigambi muri meri ya Bujumbura mwabyumvise muri komine ya Bugabira y'intara ya Kirundo naho havugwa abakenyezi baba ibiri bibaza kwimbanyi zabo zimaze gukoroka biturutse ku kimashini kiri hakurya mu Rwanda ahabura amatari akavuga ko agiye kwitura inzego zimukurira kuri icyo kibazo muri bucana yandi y’imvugo iremesha